joseph sabiye abandi turabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro vya radio isanganiro n'umwanya w'amakuru mu kirundagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uno munsi niho Burundi n'amakungu bahimbaza umunsi mpuza makungu wahariwe kugwanya sida Jeanne Gapiarongo ikigo kigwanya sida ANSS avuga ko akariro ko kukingira ico kiza kagabanutse mu Burundi nayo hari muyinga umuntu umwe yaraye yitavye Imana abandi batatu barakomereka baguwe ko n'umusozi naho bari ko bimbinza habo ku mutumba gatovu ni muri commune Mugano nayo amakuru avugwa mu rudandazwa ikiro cisukare caraduze mu gisagara ca Bujumbura aho radio isanganiro yaciye yasanze ikiro gisigaye kigugwa ibihumbi 2500 kikaba cavuye ku bihumbi bibiri nayongo igipolisi cy'u Burundi kigiye kwigenga ibyo bigashika tukabisanga turongeye kubaramutsa kandi tubaha ikaze muri ano makuru ngo abakora ibikorwa byo kugwanya sida ngo basa n'abadebukiwe mu Burundi ibyo bigashikirizwa n'uburongo ikigo kigwanya sida ANSS Jean Gapia akavuga ko inguvu zo gukingira sida zitakiri nyinshi agasaba abategetsi guhaguruka bagahimiriza abanyagihugu ko rero bo kwitaho kugwanya ico kiza sida ngo kanatsinda ngo iracahari mu Burundi ngo kandi iracica kurikira Jean Gapia asanzwe arongoye ikigo kigwanya sida ANSS kugwanya sida mu Burundi novuga ko ari igikorwa cha minsi yose kibandanya ariko nkaba mbona umenga dusa nk'ako abantu baradehuka bibasiwe na cyane cyane umenga sida ntikikiri ikibazo abantu basa nk'ukumenga iyo ngorane yaraheze hanyuma na twebwe nyine sinzi yuko ukuntu twahora duhimiriza ikimeze cyo kimwe dusa n'abagiye kuvura gusa twibagira gukingira twibagira kwibutsa abantu ko icyo kiza kikiriho ko umuti wo gukiza utaraboneka yuko iyo ndwara cyica kuko abantu atari bake babona abantu bagendana umugero wa sida muri iyi myaka kubera ya miti yo gupfufahaza yabonetse bakabona abantu dusa neza nkumbure bakabona tumaze kabiri bakibesha ngo twoba twarakize icyo rero ni ikintu cyo kugaruka ko icyo rero ni ikintu nibaza ko hagize ko twese duhaguruka duhereye ku batware bagasubira bagahimiriza abantu nyabuna nyabuna ntimwijajare kiza cya sida kiracyabangamiye igihugu cyacu urera akaba ari Jean Gapi yasanzwe arongoye ikigo kigwanya umugera wa SIDA NSS amajwi yiwe tukaba tuyakesha ikimenyesha makuru iwacu abagendana umugera wa SIDA hafi majana 6 nibo bakurikiranwa n'ibitaro by'ikigutu biri muri commune vyanda aho ni mu ntara ya Bururi muganga Claudia Kaneza arongoye ivyo bitaro avuga ko ibitigira bibandanya biduga kubera ingeso yo guharika no kubakana bidaciye mu mategeko cyane cyane mu kiyaga cyane cyane mu kiyaya cimbo iyo nkuru tukayishikirizwa na Jean Pierre Misago abantu amajana atanu mirongo umunani na batandatu bagendana umugera wa sida wo mu ntara za bururi rumonge na makamba nibo bakurikiranwa n'ibitaro by'ikigutu nk'uko muganga claudia kaneza arongoye ibyo bitaro bivuga uwo muganga amenyesha ko bimwe mu byo bakorera abagendano uwo mugera wa sida ari ukubavura ku buntu bakaronswa imiti ku buntu kandi ngo baranafasha n'ababyeyi bibungenze bafise uwo mugera kubyara abana bakomeye charlotte ndi kumwe nayo yibungenze inda ya gatanu arabishingira intahe nk'uko abivuga inda ya kane yayibungenze yamaze kwandura umugera wa sida ariko ngo yaravyaye umwana akomeye n'ubu akaba yari yahaje ngo bamukurikirane kuri iyo mbanyi ya gatanu muganga kaneza avuga ko icyo gikorwa bagifashwamwo n'abaremesha kiyago ijana na mirongo itanu bakorera ku mitumba cumi n'umunani bafasha no gushikiriza imiti abayifata ariko iyo ndwara ikomeza kugwira mu mu banyagihugu aho ibitigiri bikurikiranwa n'ibyo bitaro byavuye kuri mirongo itandatu na batanu ubu bikaba bigeze ku majyana atanu na mirongo umunani na batandatu muganga kaneza asigura ko ari ingeso yo guharika no kubaka batipimishije bituma uwo mugera ukomeza kurandagata agahamagarira abo mu ntwaro cyane cyane bo mu kiyaya cy'imbo kugira urugamba urwabo jean pierre misago kigutu radiyo isanganiro turagushimiye jean Pierre misago dukubitire hariya naho imuyinga aho umuntu umwe yari yitabye imana batatu barakomereka baguwe ko n'amabuye mu binogo bari ko bimbamwo inzahabu ahitwa gatovu ni muri zone munagano ya komine muyinga inyuma y'umutaga ku munsi wa gatatu abategetsi bakavuga ko iryo sanganya ryashikiye abari ko bimba inzahabu ahantu hatemewe n'amategeko bagasaba abacukura ubutare kuja mu makoperative ashobora no kubishingira kubijanye n'impanuka iyo nkuru tukayishikirizwa na Dieudonné Nzeyimana mu binogo birebire bita ibirima canke ibirombwe ku mutumba wa Gatovu zone munagano komine ya Muyinga abinzi b'inzahabu bari binjiye nyuma y'umutaga yo kuri wa kane bagitangura kwimbagura amabuye bayigamo ivu ngo baja kuronga baronderamwo inzahabu kinogo caciye kibasijukirako abagiye gutabara basanze uwitwa nyabenda yaciye yita imana aho nyene batatu bandi bakomeretse baca bajanwa kwa muganga nk'uko binemezwa na nzinahora berenari arongoye zone ya munagano umutegereza ati nisanganya ati impanuro twama tuwahaye abo bimba inzahabu ni uko bokorera mu makoperative ashobora kubaronsa ibikoresho vyo kwikingira aho bamaze gutera imbere ngo bimba n'imiburiburi bambaye inkofero bita kasike mu gifaransa kugira bakingire imitwe yabo isanganiro yadiduhuza ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za radiyo isanganiro amakuru arabandanya integuro nshasha igenge igipolisi cy'u Burundi yaraye yemejwe n'inama nshingamateka ngo ntizotiriganya amafaranga leta ikoresha ibyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umushikiranganji w'umutekano mu nama nshingamateka bamwe ariko mu bashingamateka bakaba barashikirije amakenga yabo ku kwigenga kw'urwego rw’ikipolisi cy'u Burundi kandi gisanzwe kironswa na leta uburyo gikoresha iyo nkuru tukayishikirizwa na mihaye kanyange ukwigenga kw'igipolisi cy'u Burundi ni kimwe mu bintu ndwi byashikirijwe n'umushikiranganje w'umutekano kuri uyu wa gatatu mu nama nshingamateka ariko asigura integuro y'itegeko rishasha rigenga igipolisi cy'u Burundi bamwe mu bashingamateka bavuga ko ukwigenga bisigura kuba ufise ahandi ukura uburyo nk'uko bishikirizwa n'umushingamateka baranyizigiye akerina ngaha umushikiranganje w'umutekano asigura ko uko kwigenga kw'igipolisi cy'u Burundi kwatumwe nuko basanze ku rubuga hameze akanatanga akarorero kukungene igipolisi c'imbibe n'ibirere PAF cahora gitunganijwe PAF kera hano hari icyo umushyikiranganje ushobora gusigurira eh, ku bijyanye na impakiti bije ye muri igihe kuzoba wisunze umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yishura ko impinduka ziri muri iyo nteguro nshasha igenga igipolisi zitazotiriganya na gato amafaranga leta isanzwe ikoresha zituma haba ubundi buryo busaba yuko dushyirwaho Naho hibonekeje amakenga atandukanye ku bashinga amateka iyo ntegure y'itegeko ikaba yaremejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka turagushimiye Mihaye Kanyanga ariko dusaba imbabazi ku majwi atarameze neza nayo ku makuru yerekeye ubudandaji ikiro cy'isukari caraduze mu makarita amwe yo mu gisagara ca Bujumbura aho kigeze ku mafaranga agera ku bihumbi bibiri n'amajana atanu cahora ku mafaranga ibihumbi bibiri canke ibihumbi bibiri n'amajana abiri bamwe mu badandaza badandariza muri ayo makaritiye bagasaba leta kugabanya ibiciro kugira ngo n'abaguzi bayigure batidoga iyo nkuru tukayishikirizwa na Grace niyo nzima mu makarti amwe ya hano mu gisagara cya bujumbura twaciyemmo igiciro cy'isukari cyaraduze nk'uko vyemezwa n'abadandaza bamwe bamwe ngo umufuko barangura ku bihumbi mirongo icenda mu misi heze ubu bawurangura ku mafaranga ibihumbi ijana cumi n'atandatu kandi ngo n'abayigura ntibaheza ngo baboneke kuko bibaza ko babazimvye ubukene bwugarije abanyagihugu turagushimiye grâce na yamazu y'uburiro n'ubunywero agera kuri 30 ari mu gisagara ca Gitega niyamaze kugagwa kubera isuku rike kuva kuri uyu wa mbere ibyo rero bikaba ari bivugwa na Emmanuel ngenda kuri yo ajeje guteza imbere ivy'amagara y'abantu muri commune ya Gitega iyo nkuru nayo tukayishikirizwa na Arthur Kavabushi nk'uko bivugwa na Emmanuel Ngendakuriyo asanzwe ajejwe guteza imbere iby'amagara y'abantu muri komine ya Gitega ngo bafatanije n'abajejwe intwaro muri komine Gitega hamwe n'igipolisi gikinga impanuka ngo kuva kuri ubu wa mbere bari mu isekeza ryo kugara amazu y'uburiro n'ububare bimwe bimwe biri mu gisagara cya Gitega bivuye ku isuku rike uyajejwe guteza imbere iby'amagara y'abantu amenyesha ko habanje kuba inama nkuru y'umutekano ngo aho hagiye hatangwa itegeko ry'uko ububare n'amazu y'uburiro bitagira ubuzu bwa sugumwe n'amazi bimeze neza bitegerezwa kugagwa igitega muri icyo gikorwa rero kikibandanya amazu y'uburiro n'ububare bigera kuri mirongo itatu nibyo bimaze kugagwa aho abajejwe intwaro aribo bo bishyirira ko amagufuri bakaba bagiye bamenyesheje abahakorera ko bategerezwa kubanza gutegura neza aho bakorera kugira basubire kuronswa uruhushya rwo gukora mu byo basabwa nabyo kugira basubire kugururirwa harimo ko akazu ka tugumwe kaba gafise ikigo gikwiye idare kubakiye gafise n'umuryango hamwe n'umufuniko kakongera kakagira n'ibombo kugira abavuyeyo bakarabe n'isabuni bene kugarirwa bamenyesha ko batagishije inama bagasaba ko bokugururirwa ibyasabwe bakabikora basanzwe bari ku kivi ubu ntibabona ingene ubuzima bugiye kubandanya na rya ari byo byari bisanzwe bibatungiye imiryango mwomenya ko icyo gikorwa kimaze gukorwa muri karitsiye za nyamugari musinzira na shatanya hakaba hasigaye karitsiye yoba magarama nyabututsi mushasharango hamwe na nyabiharage Arthur Kavabushi gitega radio isanganiro turagushimiye Arthur Kavabushi tugaruke mu gisagara ca Bujumbura aho inzu zimwe zimwe zo muri zone bwiza mu gisagara ca Bujumbura zimaze kubomoka izindi nazo zikaba zigeramiwe bivuye ku mufurego ugabura bwiza na nyakabiga kutagitwara amazi azana na ikiriri abanyagihugu rero amazu yabo ageramiwe bagasaba igisagara ca Bujumbura kugira ico bakoze kugira ibintu byabo bishobore gukingirwa iyo nkuru tukayishikirizwa na Alain Desire bukeye neza Mufure gabura amazone ya bwiza na nyakabiga bita drain d'ovugizo mu gifaransa wari usanzwe utwara amazi mu isanzu akaba ari uruzi rutoya rwisuka mu ruzi ntahangwa uwo mufurege rero warazivye uhereye haruguru yibara barajya gatanu rya zone bwiza aho niho urwo ruzi rwiciriye inzira bivuye ku mvura nyinshi amazi nayo akabura isaganirizo aho amazi yabomoye izu akikama mu mufurege w'ibarabara ry'icenda akamanuka ku ry'umunani gushika kuri sitasiyo kingi sitari aho agaca abona gushika mu ruzi ntahangwa imvura iguye amazi atemba mu mabarabara ari menshi kuko abavuye mu nyakabiga mu gice ca rohero n'ikiriri inzu zimwe zimwe ziramaze kubomoka nk'uyu munyagihugu avuga ko inzu yiwe yabomotse ubwa kabiri kandi ko ivyo vyatanguye kwibonekeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi bagasaba ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura gukora uyu mufurege utwara amazi kugera mu ruzi ntahangwa amapave amabarabara yarononekaye amazu yaratwawe abanyagihugu ibintu byabo byose byaratwawe harabimutse kubera bahungaye amazi nyene kuva ku bya gatanu ku gicenda benshi baguma bimuka kubera aya mazi batera ubwoba ko baba bazi umwanya wose wose ko bashobora gutwarwa bagapfa twe dusaba yuko baze baraba ingene bodufasha bowimburura umuferege maze akarengana akajyana inzira yazo ntacyo mu banyagihugu abanyagihugu bamenyesha ko ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura bwari bwaremeye gukora uwo mufurege ariko amaso yaheze mu nzira wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro mu makuru avugwa mu makungu mu gihugu ca Gambia abanyagihugu bagera ku bihumbi amajana munani na mirongo icenda nibo bitezwe kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuri uyu wa mbere Kigarama nayo mu gihugu ca Afrika y'Epfo naho hatunganijwe kuri uyu haratunganijwe kuri uyu wa gatatu urucanco ruzofasha mu kugwanya ikiza Ruho Nyanganda sida ayo makuru avugwa hanze tukayashikirizwa na Yves Nkuzimana mu gihugu ca Afrika y'Epfo haraye hatangujwe igikorwa co kugerageza urucanco rwo kugwanya ikiza ca sida nk'uko bimenyeshwa n'umugwi w'abahinga washizweho ngo ugire ubushakashatsi ngo hamwe urwo rucanco rworamuka rwemeye ngo rwofasha kugabanura iyo ngwara kuva batoye uwo mugera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo umunani na gatatu abashakashatsi bashikiriza ko urwo rucanco ruzofasha kugwanya ingwara ya sida muri ico gihugu bimwe biboneka ngo kuko abagabo n'abagore bagera ku bihumbi bitanu n'amajana ane bari hagati y'imyaka cumi cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu bakora kenshi imibonano mpuzabitsina bagiye kuronswa urwo rucanco agashika gatanu mu myaka ine nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi rw'iradiyo y'abongereza bbc mu cigwa cakozwe n'inama mpuzamakungu ku bijanye n'indwara ya sida mu gisagara ca diriba mu kwezi kw'indwi guheze carerekanye ko abantu baba baba miliyoni zibiri n'inusu aribo bandurikiza ca sida ku mwaka kw'isi yose mu kurangiza mu gihugu ca gambiya abanyagihugu b'igihugu bagera ku bihumbi amajana munani na mirongo icyenda nibo bitezwe mu matora y'umukuru w'igihugu atunganijwe kuri uyu wa mbere Kigarama hagati ya yaya yajame amaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri ari ku butegetsi akaba ari ahiganirwa ikiringo ca gatanu n'abagabo babiri Adamu Baro ashigikiwe n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta hamwe na mama Kande yahora ari umushingamateka mu mugambwe uri ku butegetsi nk'uko byandikwa ni n'iradiyo y'abongereza BBC ngo amashyirahamwe mpuzamakungu arashima ukuntu imyiyamamaza amamamazo yagenze ngo kuko abatavuga rumwe na leta baronkeje ubwigenge bukwiye mu myiyamamazo reka tuwushimire yive nkuzimana kuri ayo makuru avugwa hanze uhejeje kudushikiriza kandi dushimire na mwebwe mwese mwayakurikiranye tubipfurize kubandanya mu byohegwa n'ibiganiro bya radiyo isanganiro imana ibahezagire murakoze